Dobro veče, ovde je Strahinja sa kanala Običan čovek. Večeras ćemo čitati Naci soci od uh, Josefa Goebbelsa. A razlog zašto čitam ovu knjigu jeste zato što ona bukvalno ne može nigde biti pronađena kod nas u Srbiji u pisanom formatu, niti u PDF-u. Um, ovo što ću ja pročitati sad je hrvatski prevod, ali ću se truditi da neke hrvatske reči govorim na našem srpskom. E, stavit ću link odakle sam skinuo knjigu u PDF u opisu. <clears throat> Međutim, stavit ću skribdu, pošto ako budem stavio direktno sa sajta, e, YouTube će mi skinuti video, pošto je sajt, e, sajt ima propagandan materijal na njemu. Dakle, ovu knjigu nigde nisam našao. Na internetu, u PDF-u, nisam našao ni uh, u pisanom formatu, već samo uh, hrvatski prevod. Dakle, bez daljeg odugovlačenja možemo početi. Ovo će biti prva knjiga koju sam uradio na mom kanalu. Biće još posle toga. Uh, ova knjiga je takođe jedan jak i bitan faktor u nacionalsocijalističkoj literaturi ili nacističkoj, kako oni ne, vo, ne vole da sami sebe zovu. Tako da mislio sam da trebam da uradim ovo, pošto to niko nije uradio do sad. Uh, uradit ću još pod navodom kontroverznih knjiga, ali ovo je za početak. Tako da, hajde da počnemo. Naci soci, pitanja i odgovori za nacionalsocijaliste dr. Joseph Goebbels. Naslov originala dr. Joseph Goebbels Nazi Sozi, die Fragen und die Antworten für die Nationalsozialisten Berlin 1921. Ne znam da li sam brojeve lepo pročitao. Preveo na hrvatski Pritchard, kogod da je to. Izdavač Blood and Honor Hrvatska. Blade and imamo i u Srbiji, to je jedna neonacistička skinhead organizacija. Obični, obični sileđi, ali nastavimo. O delu Naci Soci, kratka je knjiga, nastala 1931. godine iz pera jednog od najvećih umova Trećeg rajha, Josefa Goebbelsa. U vreme dok je NSDAP, to je organizacija, Nemačka partija radnika bio u najvećem uzletu te se nastojalo što boljom promičbom otvoriti oči što većem broju Nemaca. Delo je to u kojem Goebbels na vrlo zanimljiv način, gotovo u stilu intervjua, iznosi protuteze nacionalsocijalizmu, te ih na izvrstan način pobija, te pri tome jasno definiše glavna načela nacionalsocijalizma te program koji NSDAP nudi na izlačenje Nemačke iz teške gospodarske krize. Ovo delo posebno je zanimljivo zbog činjenice što su političke prilike u tadašnjoj Nemačkoj gospodarski i moralno potpuno uništenoj od rata i pritisaka u, iz inozemstva, te zbog izdajničke političke vlade dosta slična situacija u kojoj se danas nalazi Hrvatska. Ok, ovo je glupost, ovo ću da preskočim. I počnemo sa knjigom. Deset zapovjedi za nacionalsocijaliste. Tvoja zemlja je glavna pokretačka sila tvojeg života. Uvek imaj to na umu. Nemačka je tvoja domovina, voli je više od svega, više delima nego riječima. Nemački prijatelji su tvoji neprijatelji. To jest, nemački neprijatelji su tvoji neprijatelji, mrzi ih celim svojim srcem. Svaki nacionalni drug, čak i najmanji, deo je Nemačke, voli ga tako što voliš samoga sebe. Za sebe traži samo dužnost, tada će ti Nemačka vratiti pravima i privilegijama. Budi ponosan na Nemačku, imaš pravo biti ponosan na svoju domovinu za koju su milioni dali svoje živote. Onaj ko zlostavlja Nemačku, zlostavlja i tebe i tvoje pretke, uzvrati mu svojom šakom onaj ko zostavlja, to jest ljubaznost uzrati ljubažnost, ljubaznošću. Ako ti se uskraćuju tvoja prava, zapamti, možeš ih osigurati samo kroz svoj vlastiti politički pokret. Nemoj biti huligan i antisemit. Hm. <laughs> Ali budi na oprezu od Berlina Tageblata živi svoj život na takav način da se jednog dana nećeš sramiti stati pred novom Nemačkom. Imaj vera u budućnost, samo ćeš tako pobediti. Politika. Ne hvala. Ne, ne, makni što dalje politiku od mene. To ni, nije ništa više od varanja i prevara. Nakon revolucije bilo je još moguće zavoditi naivne ljude sa svim tim praznim frazama. Ali ta vremena su prošla. Ne verujem više u ništa od toga. Ovdje imamo gramatičku grešku. Tačno se vidi taj, taj koeficijent inteligencije hrvatskih neonacista koji pišu u ništa umešto ni u šta. Ne verujem više ni u šta od toga. Radim svoj posao i više ne pridajem pozornosti politici. Oprosti mi što tako kažem, ali tada je naš zajednički neprijatelj, bez obzira kojim ga imenom želite nazvati kapitalizam, židovi, parlament, demokratija ili marksizam, postigao ono što je želeo. Zašto? Ne razumem. Osigurao ga je nezainteresiranost njemačkog naroda za politiku, tako da sada robuje i radi svojim rukama do iznemuglosti, a židovi kroje politiku za njih. Nepopustljivi ste. Ali da vas upitam, kome mogu vjerovati u ovim danima i godinama? Spomenite samo jednu stranku, levice ili desnice, koja nas nije obasipala praznim frazama i obećanjima još od 1918. I spomenite jednu koja je težila ostvarenju barem dijelu tih obećanja. Pominjem da ovo čitam na hrvatskom i nekad su mi neke reči teške za spelovanje, tako da imajte razumevanja. Pokušavam da prevedem nešto, ali e, dok čitam jednostavno mi promakne. Imate pravo, sve su stranke lagali i varale ljude. Niti jedna nije bila iskrena, te nije niti pokušala provesti u delo ono što su nam obećali u teoriji. Oni brinu za svoje ljude samo pred izbore, ali trebaju li nemačke političke stranke te njihovo razočaranje i izdanje biti, biti sinonim za očiju naše budućnosti? Ako stranke nisu dobre, hajdemo napustiti stranke i okrenuti se protiv njih. O ne, prekasno je sada za to. Mi više nemamo hrabrosti, vere ili odlučnosti da proglasimo novu nemačku želju za životom. Ne pod uvetima sa kojima smo suočeni danas. To možda vredi za vas, ali ne i za nas. Mi imamo hrabrosti, vere i odlučnosti učiniti to. A vi, kako vi zamišljate budućnost? sledeća stavka, gospodarstvo i politika. Postoji jedan faktor u kojem još uvek vidim tračak nade, naše gospodarstvo. Verujem kako će neuništiva radišnost nemačkog naroda, to jest radnost, radnost nemačkog naroda pobediti na kraju. Radi gospodarstvo su stvari koje grade našu budućnost. Moramo više raditi i manje govoriti. Ovo me podsjeća na Vučića. Jako dobro. Predlažem vam da odete do naših 3 miliona nezaposlenih i održite im govor poput nekog plača iz divljine. Moramo više raditi i manje govoriti. Možda će vam tada neko pokazati vašu ludost i plitkoću malo jasnije nego što to ja sada mogu i želim. Gospodarstvo je ono što određuje našu budućnost, Walter Retenau je rekao isto to kada je prvi put ovdje imamo uh, uh, uh, grešku u pisanju, piše je prvi puta, umjesto je prvi put, pokušao nemačku proizvodnju organizirati u međunarodnom konceptu sindikata po uzoru na američke visoke financije. Vi verujete u gospodarstvo, ali šta je gospodarstvo ako ne nacionalni životni faktor u izravnoj interakciji sa politikom. Spomenite samo jedan narod u celokupnoj prošlosti koji je uspostavio ili barem održao produktivno e, produktivno gospodarstvo bez zdravog i svrhovitog političkog sustava te vice versa, spomenite barem jedan narod sa čistim i nagonski pouzdanim političkim sustavom koji nije mogao pronaći način kroz sredstva te politike za uspostavljanje gospodarstva koji će osigurati daljnji opstanak ljudi. Vaše mišljenje je krajnje besmisleno. Kako jedino potkupljiv židovski varalica ili jevrejski varalica ili notorni buržoazijski Nemac može sugerisati. Nije gospodarstvo sudbina naroda, već politika. Zdrava politika stvara potrebno gospodarstvo. Zdravo gospodarstvo bez čvrsto izgrađenog političkog sustava je potpuno nezamislivo. U tom je slučaju što više politika nešto u potpunosti različito od onoga što je danjašna takozvana nemačka državna praksa. Pre nego što krenemo sledeći pasus, odmah se vidi u čitanju ovog dela da je nacionalsocijalizam u stvari bio socijalizam zaista, iako Hitler svojim izaslanjima je tvrdio da se njegov socijalizam razlikuje od marksističkog socijalizma. On se jeste razlikovao, ali je bio, imao je sličan duh koji nije mogao da se odvoji. Jednostavno, kad imate socijalizam i nacionalsocijalizam, jedno i drugo je socijalizam. To što se oni, to što se marksistički socijalizam i nacionalsocijalizam razlikuju, Uh, ne znači da će biti različiti. Jednostavno, socijalizam je socijalizam imate socijalizam, libertarijanizam koji se trenutno e, koji je trenutno rasprostranjen u Americi, ali on je druga priča, on je više kapitalizam, ali socijalni kapitalizam, ali nastavimo sa sledećim pasom. Priroda politike. Politika može biti definisana kao odgovorna aktivnost u službi ljudi sa ciljem stvaranja uveta za te ljude za očuvanje i odbranu njihovog opstanka u ovome teškom svetu, da se razmnožavaju i osiguraju slobodu i život za sebe i svoje naslednike. Sledeći pasus. Mladež, to jest omladina i politika. I to je ideja koju želite iskušavati sa svojim pokretom, sa žutokljuncima koji su jedva osetili dašak pravoga života, sa prosvjedima i pobunama, sa uličnim borbama i zastrašivanjem svakoga ko misli različito od vas, sa bezobzirnom borbom protiv države i njenih ustanova. Zapravo da, želimo praktikovati takvu politiku jer to niko drugi ne čini, niti iskusni, zreli vođe naroda, imamo opet eh, grešku u pisanju zrele vođe naroda, ne zreli vođe naroda, čista greška u padežima. Niti iskusni zrele vođe naroda, niti iskusne zrele vođe naroda, koje se ne mogu dovoljno žaliti na žutokljunce današnjice, niti dobro uhranjene buržuazijske snage, edukacije, inteligencije, niti bojažljivi, bedni, samozvani političari, niti država, niti oni koji stvaraju politiku države ali morate dozvoliti mali ispravak. Ako mi prakticiramo našu politiku sa žutokljuncima, to jest mladeži, nemačko mladeži, kako ih zovemo u svojim redovima, onda smo srećni i ponosni što je nemačka mladež pronašla stazu izlaska iz otrova naše sadašnjosti prema Novoj Nemačkoj. Da li je ili nije ta mladež okusila barem malo više od daška života nama nije važno. Siguran sam kako ste vi videli mnogo života, ali nemate pojma o politici. Znamo 18-godišnje momke iz našega SA uh, koji vas mogu osramotiti na svakom koraku. Naša politika se ne bazira na izgradima, ali kada su prosvjedi potrebni mi nismo toliko kukavni da ih izbegavamo prosječan građanin gunđa protiv izgreda dok ne promukne. Možda zato jer niko više ne gnjavi sa prosvedima za svoj narod. Mi se susrećemo sa uznemiravanjem gde god se zateknemo. U takvim slučajevima mi ne trčimo po policiju kao što to ve veteranske udruge čine. Mi se ne skupljamo iza zastora, drhteći u strahu protiv kukavica, čekajući bilo kakvu sudbinu koja će nam biti određena. Umesto toga mi idemo van na ulice i frontalno se susrećemo sa uznemiravanjem. I tada mi teoretsko suprost, suprotstavljanje srednjeklasno jednoklasnoj državi provodimo u praksu. Preziram da čitam ovakvu hrvatsku latinicu, zaista je uznemirujuća, ali nastavimo sa sledećim, sledećim stavkom. Klasna borba. To znači da ste postali stranka koja podržava klasnu borbu. Nazivali ste sebe radničkom strankom, to je bio prvi korak. Nazivali ste se socijalistama, to je bio drugi korak. Sada govorite o srednje klasnoj jednoklasnoj državi, to je treći posljednji korak. Je li išta više ostalo što bi vas razdvojilo od marksizma? Ovo je zapravo dobro pitanje. Stvarno ne postoji ništa više licemerno nego kada dobro uhranjeni građani prosvjeduju protiv ideje radničke klase za klasnu borbu. Vi provodite zime u udobnosti i toplini. Vaša sama pojava je provokacija za klasnu borbu, što vama daje pravo za napuhivanje nabujalim ponosom i nacionalnom odgovornošću. Protiv borbe radničke klase u gotovo 60 godina da li je država srednje klase bila bilo što drugo nego organizirana jednoklasna država koja je izvan primame povesne nužde sama dala na koncepta klasne borbe radničke klase? Niste li vi platili cenu ove jednoklasne države 9. studenog 1918. ne znam šta je studen, studen je beše decembar ili novembar, te niste li vi upravo u ovome trenutku zauzeti iskorišt davanjem ljudskog očaja sa ludošću marksizma sa ciljem obnavljanja iste stare reakcionarne srednjeklasne besmislenosti kao pre. Ne li vas dobro uhranjene građane sramota boriti se protiv klasne borbe pothranjene, gladne, nezaposlene radničke klase? Da, mi sebe nazivamo radnička klasa. To je prvi korak. Prvi korak od srednjeklasne države. Nazivamo se radnička stranka jer želimo učiniti rad slobodnim. Jer za nas produktivni rad pokretička snaga prošlosti jer nam rad znači više od vlasništva, edukacije te srednjo, srednjeklasne pozadine. Zato se mi nazivamo radnička stranka. Kraj stavke. A ovde bih hteo samo da napomenem koliko u stvari kad čitate ovo vidite, ja sam čitao uh, marksistička dela, čitao sam Das Kapital, čitao sam komu, uh, komunistički manifesto, to jest manifesto komunističke partije, uh, zaista vidite sličnost između nacionalnog socijalizma i marksističkog socijalizma, jako nacionalsocijalisti pokušavaju da izbrišu te konekcije, a, dosta je slično, tačno se vidi da su ideologije slične, jedno što je, e, verovatno je i u, i u državi ekonomija bila slična, još moram to da istražim, jeste sigurno bio socijalizam, ali uh, verovatno je bio socijalizam više uh, e, obaziv na nacionalno pitanje nego što je to bilo u Sovjetskoj, Sovjetskom savezu. ali sa time ćemo završiti ovaj deo. Trebalo bi da ima dva ili tri dela. Najverovatnije će biti tri. E, došli smo kod sedme strane. Krenuli smo od četvrte, tako da planiram da bude oko 20 5-30 minuta da bi bilo lakše ljudima za slušanje, pošto kada pravite delove od sat vremena e, ljudima dosadi, valjda pravimo od pola sata, pa da onda um, držim pažnju, nego da razloči na sat vremena, tako da ovo će biti kraj prvog dela. Uskoro ću objaviti i drugi deo, tako da vidimo se. Uh, subscribeujte se i lupite zvonce da bi, da bi znali kad izbacim sledeći video. Uh, to bi bilo to.